Eger hûn di şubhê de ne duwê Qur'ana go me nazilî ser Ebdê xwe yî Muhammed sallallahu aleyh we sellem kirîyî, hûn jî sûretekî wekî sûretê wê bînin. Ji bil xuda, gazî wan piştevan û alîkarê xwe jî bikin eger go hûn rastgo ne. Eger hûn nikaribin sûretekî wekî sûrê wê bînin, Û hûn nikarin jî wê çaxê xwe biparêzin ji wî agirê ku pêketiyê wî însan û kevir in û hatiye hazirkirin ji kafira re. Gotina dawa Îslamê qirêj û nebaşiya şirkê dida pêş çava li bajarê Mekê û li Cezîra Erebîstanê. Ji ber vê yekê teblîg û pêşketina dawa Îslamê muşrikê Mekê aciz dikir. Îdî muşrika fêhm dikirin ku ew mal û meqamê bi xûn û xebata mezlûma stendin e, Hêdî hêdî wê ji dest wan derê. Fêhm dikirin ku wê mezlûm û bêkes dawa xûn û xebat û azadiya xwe li wan bikin û wan fêhm dikirin ku îdî dengê xelasî û azadiya Îslamê li qebîlê dor Mekê û li Cezîra Erebîstanê bela bûye. Ji ber vê yekê, Muşrika dixwestin pêşîvanê dawê Muhammed aleyhî selam bisekinînin. Ji bo sekina Resûlê Xweda jî muşrik ewil diçin ba apê wî Ebû Talib û dixwazin Ebû Talib birazê xwe Muhammed aleyhî selam vegerîne yan jî wî bisekinîne. Divê di heqê da bi Ebû Talib re diştexilin. Ebûtalib jî muşrika qane dike û wan bi şûnda vedigerîne. Bes Ebûtalib di vê deheqê de zoriyê li Resûlê Xweda nake û wî serbest dihêle. Muşrik dinerin gi Resûlê Xweda teblîxa xwe dewam dike, û bi teblîxa xwe re pûtê jikevira û zulma pûtperesta beyan dike, ji bo wê re muşrik aciz dibin, diqeherin û bi armanca sekinandina Resûlê Xweda li hev kom dibin. Ji bo wê sekina Resûlê Xweda carekî dî însan nîxweyî eşraf dişînin ba Ebû Talib. Ev eşrafê muşrik a, Diçin ba Ebû Talib û jê re wiha dibên. Ey Eba Talib! Hûn me zinekî men ê. Di nava me de rûmet û hissiyeta we heye. Belê divê ku tu destê xwe ji piştevandiya Muhammed bikişînî û ji navê name û wî derê. Ey Eba Talib! Birazê te dînê bav û kalê me li ser çûyî biçûk kir, li hember îlahê me rabû û ziman dirêjaya dîn û îlahê me dike. Îdî tehamula me li hember van bêrêtiya nema. Divê ku tu birazê xwe vegerînî yan jî tê jî têkevî ber şerê me û wî. Piştî van gotina muşrikê Mekê ji ba Ebûtalib radibin û diçin. Li ser vî awayî Ebû Talib gazî birazê xwe Muhammed aleyhî selam dike û jê re wiha dibêje. Ey lawê birê min! Qewmê te niha hatin ba min û xwestin ji niha û wadê tu li hember dîn û îlahê wan îdî rane bî. û dawa xwe jî bes bêjê. Ey lawê birê min, barê ku ez nikaribim hilgirim li min neke. Li ser van gotinê Ebû Talib, madê Resûlê Xuda xira dibe, dilê wî dişke û zen dike ku Ebû Talib ji wê nema alîkariya wî bike. Belê ji ber ku Resûlê Xweda Muhammed aleyhîsselam xwe spartibû Rebbê alemê û xelebet û alîkarî ji Xweda dizanî, li hember tehdîdê muşrika sist nebû û qirar û ezma xwe winda nekir û ji Ebû Talib re wiha got. Ey mamê min! Ez sûn dixwim bi Xwedayê Teala ji boî devberdana ji vê dawê rojê têxin destê min î rast û hîvê jî têxin destê min î çep ez vê dawê naberdim. Ya wê Xwedayê Teala vê dawê xalib bike yan jî ez ê xwe ji boî wê feda bikim. Resûlê Xweda piştî van gotina bi dilkî şikestî, Bi girî û bi hêsrê çava ji ba Ebû Talib didirê. Digihê derî Ebû Talib gazî dike û jê re wiha dibêje, Birazê, ez bi Xweda sûn dixwim, ez xwe ji ber te nadim alî, Û terka piştîvantiya te nakim. Û ez bi tu reng û şikla te teslîmî dijmin û neyarê te nakim. Îdî tu çawa zanî wekî xwe bikê? Piştî vê hevdîtinê muşrikê Mekê xeber danê di nabêna Ebû Talib û Resûlê Xuda sallallahu aleyh we sellem da derbas bûbû bihîstin û fehm kirin ku Ebû Talib terka piştevantiya Resûlê Xuda sallallahu aleyh we sellem nake. Ji bo qani'kirina Ebû Talib, Muşrikê Mekê carekî dî li hev dicivin û tevî Umareyê kurê Welîd diçin ba Ebû Talib û ji Ebû Talib ra wiha dibêjin, Ey Eba Talib! Ji nava Qureyşiya me ji boy te bi navê Umareyê kurê Welîd xortkî jîr û zana û bedew anî. Vî xortî ji xwe ra bigirî û ew birazê te yî ku neyartiya dînê bav û kalê me û te dikê, teslîmî me bike. Em ê wî bikujin. Lewra yek bi yekî yê. Li hember vê teklîfa Muşrûka, Ebû Talib aciz dibe û wiha dibêje ji Muşrûka re, Wellahî ev bazareke pîs e hûn bi min re dikin. Ez ê çawa lawê we xwedî bikim û hûn ê jî birazê min bikujin? Ev tişt tu caran nabe. Ji nava muşrika Mud'umê kurê Edî di derheqê vê meselê de ji Ebû Talib re wiha dibêje, Ya Eba Talib, ji bo xelasiya ji vê belê qewmê te însaf û wijdan bite rakirin, xwestekê wan qebûl bike. Ebû Talib bi Mut'im re diğeyîdê û jê re wiha dibê, Ey Mut'im! Ez daxwaza we qebûl nakim û qewmê min jî bêwijdanî bi min re kirin. Herin çi ji we tê texsîr nekin. Muşrikê Mekkê dinerin ku Hezretî Muhammed sallallahu aleyhî we sellem bi qirar û ezmekî mezin teblîga dawa xwe dewam dike û Ebû Talib jî terka piştevantiya wî nake, Radibin û li rê nîdî digerin. Çawa ehlê şirkê ji bo vemirandina nûra Îslamê fitne, fesadî û hîlê şeytanî dikirin, ehlê îmanê jî ji bo pêşketina dawa Îslamê, Bê seknûhedan teblîxa Îslamê dikirin. Dengê dawa Îslamê li Cezîra Erebîstanê bela dibe. Li gelek gund û bajarê Erebîstanê behsa vî dînê nuh û pêxemberê vî dînî tê kirin. Ev behs di nava qebîla Xifar de jî tê kirin. Ew qebîla bi dizî û pêxwasiya xwe deng dabû. Ji vê qebîlê bi navê Cundub bes bi kunya Ebû Zer dengdayî xortek hebû. Ew jî wekî hevalê xwe dizî û pêxwasî dikir. Bazirganê ticaretê tazî dikir. Beriya îslamiyetê nas bike bi sê sala, terkan nebaşî û bêrêtiya kiribû û li gorî dînê henîfî wê wextê îbadet ji Xuda re dikir. Ebû Zer dengê pêxemberê Îslamê dibihîzê û bi armanca tehqîqa vê meselê birayê xwe Uneys dişînin Mekkê. Belê dema ku Uneys ji Mekkê vedigerê dilê Ebû Zer rehet nake. Li ser vî awayî ji bo bi cihkirina meselê Ebû Zer bi şexsê xwe diçi Mekkê, du roja li ba Eliyê kurê Ebû Talib dimînê, Roja sisiya Hezretî Elî sewala hatina wî Mekkeyê dikê, bes Ebû Zer ji Hezretî Elî re dibê gotê sozê bidê ku tu ji tu kesî re nabêjî ez ê sebebê hatina xwe yî Mekkeyê ji te re bibêjim. Ebû Zer nizanîbû ku Hezretî Elî jî îman anîyê. Hezretî Elî dema goxesteka Ebû Zer qebûl dikî, hê ji nû Ebû Zer ji Hezretî Elî ra dibê ez bi armanca dîtina Pêxemberê Îslamê hatime vêrê. Li ser vî awayî Hezretî Elî dibê ey Ebû Zer. Muşrikê Mekê dujmin û neyarê min e. Ji ber vî qasî divê gi em bi zanebûn herine ba Resûlê Xweda. Ey Ebû Zer! Tu li pey min bimeş dema ku te dît min destmêja xwe yî biçûk şikand, wê wextê zanibî tehlîkak heyî, guh nedimî û riya xwe dewam bikî. Ebû Zer qebûl dikî û dibi sibeh bi rêbertiya Hezretî Elî, Diçi ba Resûlê Xweda. Ehlê îmanê ji berê dê tevê şuxulê xwe bi rêzan û zanebûn dikirin. Çunkî şuxulê di riya Xweda dê nayê hîsabê zalim û taxûta. Hezretî Elî jî Tevlî Zaro jî bû bi rêzan û zanebûn di riya dawê de dimeşiya û dibû nimûne ji dawevanê Îslamê re. Ebû Zerrê Xîfarî diçi ba Resûlê Xweda, li Resûlê Xweda guhdar dike, dilê wî xweş dibe, rengê wî geş dibe û îmanê tîne. Resûlê Xweda, Îslamê pêş Ebû Zer dike û jê re dibê herr tu jî Îslamê pêş qebîla xwe bike. Belê ew dibê wellahî heta ku Ebû Zer li ba Kabê li hember koma muşrika Îslama xwe heşkere neke, venagere welatê xwe. Ebû Zer bi egîtiya îmanê diçiba Kabê û dibê Eşhedû en la îlahe îllellahû we eşhedû enne Muhammeden Resûlûllah, Ez şehadetê tînim ji bil Xuda tu îlah tun in û ez dîsa şehadetiyê didim Muhammed jî qasidê Xuda yê. Piştî kelîma şehadetê kafir û muşrik bi hev re êrîşî ser Ebû Zer dikin û heta Ebû Zer ji hêj xwe diçi lê dixin. Jixwe muşrika bi armanca kuştinê êrîşî ser Ebû Zer kiribûn. Belê apê Resûlê Xweda Abbas di wê rê re dertê, Ebû Zer ji nava lepê wan derdixê û ji wan re wiha dibê, Xweda bela we bid we, ma hûn çawa dikin? Riya ticareta we yî Şamê di ber qebîla Ghifar re derbas dibe. Ev zilam jî ji Ghifariya yê. Eger go hûn wî bikujin, îdî hûn nemakarin di wê rê re herin û werin û wê ew rê li we bê girtin. Li ser peyva Abbas dev jê berdidin. Lê belê Ebû Zer piştî vê lêdana xwe dibê ez ji xwînê bibûm wekî heykelekî sor. Roja du da Egîtê Xifarîya dîsa bê xewf û tirs diçe hewşa Kabê, eynî kelîmê dibêjê, Muşrik dîsa lê dicivin û dîsa Ebbas swî ji nava destê wan derdixe. Belê carekî di Ebû Zer ji xwînê dibi wekî heykelekî sor. Bi rastî tarîx ji gelek Ebû Zer û mucadelê Ebû Zer ra re bûye şahid. Lewra dawedarê Îslamê tu caran bi lewme û lêdan û bi kuştin û zîndana ji dawê venegeriyane got Ebû Zer vegerin. Ji ber vê yekê lêdan û tadaya muşrika Ebû Zer bêtir li dawa wî geş dikir û eşqa berxwedan û şehadetê pê re çê dikir. Dengê xelasiya Îslamê û nûr û ronaya tewhîdê gelek mezlûm û bêkes û mal û eşîrê ji dervî Mekê hişyar dike. Ji qebîla Suleym Emrê kurê Ebas, ji qebîla Benî Demre Cualê kurê Sûreqa, ji qebîla Benî Kînane Ebdullah û Ebdurehmanê kurê Luheyb, û ji welatê Yemenê Ebû Mûsayê Eş'arî, birayê wî Ebû Burde û pêncî însanê ji welatê wan Misliman dibin. Ji qebîla Ezdî ya jî bi navê Dûmadê Ezdî însanekî hekîm û pifkir hebûyî. Dûmadê Ezdî tê Mekkê di nerigo muşrikê Mekkê behsa Muhemed û dînê wî dikin, û di heqê wî de dibên dîn û sahir. Ji ber ku ji berê de muhbantiya Dûmadê Ezdî û Muhammed aleyhî selam hebûyî, Dûmadê Ezdî dixwaze here ba Resûlê Xweda û wî tedawî bike. Bi vê armancê Dûmadê Ezdî diçe mala Resûlê Xweda, wî dibîne û jê re wiha dibêje, Ya Muhammed! Min bihîstîyî tu nexweş î. Ez jî hekîm û pifkir im. Bi nêda rehetkirina te ez hatim ba te. Li ser vî awayî Resûlê Xweda ewil kelîma şehadetê tînê, Xweda tesbîh û teqdîs dikê û di derheqê dawa Îslamê de suhbetê dikê. Û ji dûmadê ez dî ra jî Dibê ez ne nexweş im. Bi vî rengî Dûmatul Ezdî peyv û gotinê Resûlê Xweda pir diecibînê û wiha dibêje, Ez bi Xweda sûn dixwim di heyata xwe de ez tu caran li kelamek wekî kelama Quranê xweş û mezin rast nehatime. Lewra min pir li şair, kahin û sihirbaza guhdar kirîyê. Belê ez li kelamekî wekî kelama Quranê rast nehatime. Ya Muhammed wellahî tu gihaştî meqamekî ji hemî meqama mestir. Pişt ra Dûmatul Ezdî kelîma şehadetiyê dibêjê, îmanê dînî û misilman dibê. û bi Resûlê Xweda re jî bey'etê dike û vedigeriba qebîla xwe û teblîga dawa Xweda dike. Herbeke mezin û bêdeng ketibû nava Cezîra Erebîstanê û bajarê Mekê. Deng û dawa Resûlê Xweda îdî li tevê gund û bajarê Erebîstanê hatibûn bihîstin. Dawa tewhîd û eqîdê bi şîara azadî û wekheviyê roj bi roj bela dibû li ser rûyê cîhanê. Ji ber vê yekê muşrik ji bo pêşiya vê dawê bigirin û dawê bi rengekî di bidin rêdan, di hundur mala dê, Li kuça û li tevê gund û bajarê Erebîstanê bê hed û jimar dere û bêbextî û dadayî li Îslam, Pêxemberê Îslamê û eshabê wî kîram dikirin. Belê Resûlê Xweda û hevalê xwe bi sebr û sebat û bi berxwedan û xebat riya xwe dimeşandin, û ji bo rakirina kufr û şirkê bi şev û roj dixebitîn û tekoşîn û mucadela xwe didan. Wextê hecê hatibû. Ji çar hawîrê Erebîstanê wê însan bihatana hecê û li gor adetê şirkê wê hec bikirana. Qasidê hecêyî bihatana bajarê Mekê wê pirsa ev Resûlê Nuh û dînê wî bikirana. Muşrikê Mekê jî bas zanîbûn go wê Resûlê Xweda kon bi kon li nava heciya bigerê û dawa Îslamê ji wan re bêjê. Wan fêm dikirin ku wê Resûlê Xweda ji vê firsetê îstîfadê bike, wê Quranê ji wan re bixwêne û Îslamê ji wan re bêje. Ji ber vê yekê zelzele dikeve nava muşrika. Muşrikê Mekê bi armanca Resûlê Xweda bi rengekî di bidin naskirin. Ji muşrikê Mekê civatek mezin li hev kom dibin, Welîdê kurê Mûgîre seroktiya vê civatê dike û ji ê dora xwe rê wiha dibêje, Gelî xelqê Mekê! Hûn tev zanin wextê hecê hatiye. Wê hecî werin nava bajarê me û wê sewala Muhemed û dawa wî ji me bê kirin. Divê ku di heqê Muhammed de em tev bi hev re li ser kelîmakî ku bawerî ya heciya bêne bisekinin û em tev bi hev re vî tiştî ji milet rabêjin. Ji cemaeta Dora Welîd hineka ku em ê bêjin Muhammed kahin e. Belê Welîd dibê wellahî Muhammed ne kahin e. Lewra me kahin dîtinê. Kahin bi tiştê neqenc emel dikin û ji milet re dibêjin. Hem Quran û ilmê kehanetê pir ji hev bi dûr e. Ji ber vê yekê ê ku kahin dîtibin zanin Muhammed ne kahin e û bêbextî lê tê kirin. Hina go em ê bêjin Muhammed dîn e. Belê Welîd dibê wellahî Muhammed ne dîn jî. Çunkî peyv û gotinê dîna yek yekê nagirê. Û hem dîn nikarin bi însana ra bi hurmet û zanebûn rabin û rûnên. Kelam û emelê Muhammed ne ê dînayî jî. Hina go em ê bêjin şairê û bi şehra emel dike. Belê Welîd, dibê wellahî Muhemed ne şairî jî. Lewra me reng û şiklê şera dîtiyî. Di nabêna kelamê Muhemed û şera de pir ferq heyî. Pişt ra hina go em ê bêjin Muhemed sihrbaz e. Belê Welîd, dibê wellahî ew ne sihrbaz e jî. Lewra sihrbaz bi çi emel dikin û çawa sihra çêdikin, me dîtiyê. Ji bo wê re leqebê sahira jî li Muhemed nake, ew ne sahir jî. Pişt re Welîdê kurê Muxîre hinkî difikirê û ji cemaeta dora xwe re wiha dibêje. Gelî Qureyşiya, ev tiştê ku niha hate gotin eger ku ji heciya re jî bê behskirin, tu kes ji me bawer nake. Lewra Muhemed kelamekî qenc bi tesîr û hîkmet teblîg dike. Kok û rihê vî kelamê date binê erdê, dara wê jî fêkî dide. Ji ber vê yekê, Lazim ku tiştekî tevê milet jê bawer bike em bêjin. Di vê deheqê da jî divê ku em ji koma ereba re di derheqê Muhemed û dawa wî de wiha bêjin, Muhemed nabêna bav û law û biraya xwe ra dike û wan ji hev ra dike dijmin û neyar û wan ji hev bi dûr dixe. Ji ber vê yekê em ê di derheqê Muhammed û dawa wî de ji heciya re bêjin, Muhammed bi sihra emel dike û navêna însanên di malekê yî pir nêzî hev xira dike. Ji bo baweranîna heciya, divê em tev bi hev re vî tiştî bibêjin, Gotinê Welîd ji teref miletê Mekê de tê ecbandin û tê qebûlkirin û ev civat li ser van qirara ji hev bela dibin. Îdî muşrik ji bo yî teblîxa kufr û şirkê, ji bo yî Resûlê Xweda bi mileta neqenc bidine naskirin, li serê riya li bajarê Mekê û li çarhawîrê Cezîra Erebîstanê Bi armanca sekinandina dawa xwe de xwe kar dikin û diçin serê riya. Beriya ku hecî daxilî nava bajarê Mekê bibin, muşrik li serê rêka wan disekinin û ji wan re wiha dibêjin, Gelî heciya? Di nava bajarê me de bi navê Muhemed însanekî dawa pêxembertiyê dike heye. Nebî nebî hûn lê guhdar bikin. Lewra ew di navêna bav û law û biraya di fitne û fesadiyê dikê û wan ji hev re dike dijmin. Gelî heciya. Pê nexapin, lê guhdar nekin û nehêlin bi dora we kevê û xwe jê biparêzin. Lewra însanekî sihrbaz e. Muşrika zen dikirin go bi van hîle û tevliheviyê xwe yî şeytanî, Resûlê Xweda û dawa Îslamê wê bidin sekinandin. Belê elbet tedbîreka Xwedayê Teala jî ji bo alîkarê dînê wî hebûn. Tevliheviyê şeytan û neferê şeytanayî li hember Îslam û pêxemberê Îslamê û misilmana Dengê Îslam û Pêxemberê Îslamê bêtir bela kiribû li Cezîra Erebîstanê. Îdî gelek însana meraqa dîtina Pêxemberê Îslamê dikirin. Bi vî awayî jî ji bo î dawa Îslamê li Cezîra Erebîstanê bela bibe, Birînî nû ji Îslamê û Mislimanan re vedibû. Gelî guhdarê hêja, bi rastî torinê Welîd û Ebû Cehla îro jî neyartiya xwe yî bi Îslamê û Mislimanan re dewam dikin. Îro jî ji bo Mucahidê Îslamê bi terorîstî bidine naskirin, bi emrê Yahûdî û Flaha li hev kom dibin û pîlanê şeytanî çêdikin. Torinê Welîd û Ebû Cehla riya wan dimeşînin. Belê me Musulmana bi rastî riya Ebû Bekir, Bilal, Xebbab, Emmar, Sumeye û Yasira nemeşandiyê. Serok û mezinê qebîla Dewsiya ji bo yî bi cî anîna îbadeta hecê berî didi bajarê Mekê. Belê beriya got tufeyl daxilî nava bajarê Mekê bibe, muşrik li serê rêçawî disekinin û di derheqê Îslam û pêxemberê Îslamê û Qurana Kerîm de wî ji gelek peyv û gotinên nel re xeberdar dikin. Ji bo yî nebihîstina dengê Resûlê Xuda Tufeyl Pembo dixe guhê xwe û ji tirsa bihîstina dengê Îslam, Pêxemberê Îslamê û Qur'ana Kerîm xwe diparêze. Tufeyl bi vî awayî daxilî nava bajarê Mekê dibe. Pişt ra sibehê Tufeyl diçe hewşa Kabê, dinere gor Resûlê Xweda sallallahu aleyhî weselem li hewşa Kabê li mêj dike, û di limêjê de Qur'ana Kerîm dixwîne. Dengê xwendina Qur'anê diçi tufeyl tufeyl îdî mest dibe, difikire û ji xwe re dibe ez însanekî şair, zana û hekîm im û ez ne zarom jî û hem ez dikarim başiyê û xerabiyê ji hev derxim. Ji bo we rê çima ez li vî şexsî guhdar nakim û pirs najê nakim? Dema ku Resûlê Xweda limeja xwe xilas dike û diçi mala xwe, Tufeyl jî didi pey Resûlê Xweda û diçi mala Resûlê Xweda û pişt ra Tufeyl ji Resûlê Xweda ra dibe ya Muhammed di heqê te de gelek tiştên ne li rê ji min ra hate gotin. Ez jî bi van xeberdan a xapiyam û ji bo nebihîstina dengê te min pembo xiste guhê xwe. Belê li hewşa Kabê te tişt nedixwendin. Ew tiştê ku te dixwend pir dihate ecbandin ya Muhemed. Ya Muhemed, ew tiştê ku beriya ana te dixwend ez dixwazim dîsa tu bixwîni. Li ser vî awayî Resûlê Xweda sallallahu aleyh we sellem hinek Quran ji tufeyl re dixwînê û Îslamê jê re dibêjê. Xwendin û mana Quranê, Tesîreka mezin li tufeylê kurê Emir dike, bi vî rengî tufeylê kurê Emir îmanê tîne û misilman dibe û bey'etê bi Resûlê Xuda re dike. Piştra tufeylê kurê Emir vedigeriba qewmê xwe, ewil bavê xwe, pîreka xwe û mala xwe dawetî Îslamê dike, ew jî daweta wî qebûl dikin, misilman dibin û îmanê tînin. Pişt re Resûlê Huda ji bo îman anîna qebîla Dewsî ya dua dike. Xwedayê Teala dua Resûlê xwe qebûl dike, Îslamê bi qebîla Dewsî ya şirîn dike û qebîla Dewsî ya îmanê tînin. Îdî Tufeylê kurê Emr û qebîla xwe jî ji bo rakirina zulm û zor û nebaşiyê, Ji bo rakirina tarîtiya kufr û şirkê û ji bo pêşketina dawa Îslamê bi mal û canê xwe teblîg û xebatê dikin û dibin canfîdayê Îslamê û misilmana. Zêdebûna misilmana, teblîg û pêşketina dawa Îslamê, Muşrika zêde aciz dikir. Ji bo sekna heqiyê, ji bo vemrandina nû ra Îslamê, muşrik bi gelek renga dixwestin Muslimana ji riya heqiyê bizîvirînin. Lewra di wextê hecê da vir û hîlê muşrika yî şeytanî fêde nedabû. Dengê Îslamê li gelek gund û bajar û eşîrî û qebîlê Erebîstanê bela bûbû. Mezlûm û bêkes carekî dî wek her dema bi alak tewhîdî û bi pêşîvantiya Resûlê Xweda û di bin siya Quranê de ji hev ra dibûn bira û xwedî. Pêşketin û rûmet bi bal îslamê û misilmana vebû. Textê zalim û taxûta carekî dî hêdî hêdî dihejiya. Li hember vî halî wekî firewnê ummetê berê firewnê ummeta îslamê Ebû Cehil, zêde aciz dibin. Ebû Cehil bi armanca bes bê şivan bihêlî û kerî ji hev bela bikî qesta kuştina Resûlê Xuda dike. Ji bo wê re Ebû Cehil xelqê Mekkê li hev dicivînî û ji wan re wiha dibê. Dibi sibe Ebû Cehl kevirekî mezin digri û dişî hewşa Kabeyê li bendî hatina Resûlê Xweda disekine. Ji xelqê Mekê jî pir însan li hewşa Kabê kom bibûn û li bendî soza Ebû Cehl bûn. Tevê însana bi miraq li bendî hatina Resûlê Xweda bûn. Resûlê Xweda jî wekî her demê tê hewşa Kabê, Û dest bi limêjê dike. Resûlê Xweda wexta ku da dikeve secdê, Ebû Cehl kevirê xwe digire û diçe li ser serê Resûlê Xweda disekine û qesta kuştina Resûlê Xweda dike. Belê ji nişka vê Ebû Cehl kevirê xwe davê ji erdê û bi rengekî guhertî, bi ricif û bi tirsek mezin ji Resûlê Xweda bi dûr dikeve. Ê li wê rê temaşe dikirin, gazî Ebû Cehil dikin û jê re dibên ma çawa bû, çi bi te hat ey Ebûl Hakem? Ebû Cehil ji wan re wiha dibê, Wellahî min xwest ez soza xwe bi cî bînim. Belê dema ku ez bi ber Muhemmed de çûm, ji nişka vi devaka mezin êrîş ji ser min kir û xwest min da bel'înê. Eger got ez nereviya ma jî wê min bixwara, ji ber vê yekê ez revîm. Pişt re Resûlê Xweda dibê ew Cebraîl aleyhîsselam bû. Dijmin û neyarê Îslamê fehm kiribûn ku Resûlê Xweda terka teblîga dawa xwe nake û bi mal û canê xwe ji bo yî pêşketina dawê xebatê dike. Belê divê ku pêşiya vê dawê bihata girtin. Bi çi reng û şiklî ba, divê ku pêxemberê vê dawê bihata qanehkirin. Ji ber vê yekê muşrikê Mekê li hev kom dibin û di derheqê Resûlê Xuda dê bi hev re diştexilin. Ji nava vê koma muşrika Utbe'ê kurê Rebî'a ji cemaeta dora xwe rê wiha dibêje. Gelî meriva! Hûn dixwazin ez ê çim bi Muhemed re xeber bidim û ji bo devberdana ji Îslamê ez ê hinek teklîf lê bikim. Me hêvî heye ku ji van teklîfa Muhemed wê hina qebûl bike û bi vî awayî, Em ê jê rehet bibin. Serokê qebîlê Qureyşiya fikra Utbe diecibînin û wî dişînin ba Resûlê Xweda û ji Resûlê Xweda re Utbe wiha dibêje. Bine birazê, Tu zanî ji berê di em ji te hez dikin û qîmetê te zanin. Hem bav û kalê te jî ji malek xuya û paqij bûn. Belê te felek bi serê bajar û gelê me de anî, te yekîtiya miletê me ji hev daxist, te ziman dirêjaya dînê bav û kalê me kir. Tu di heqê bav û kalê me yî mirî dî. dibêje kafir. Ya Muhammed! Îja baş li min guhdar bikî ez hatime hinek teklîf li te bikim. Di heqê van teklîfa de baş bifikire. Me hêvî heye ku tu hina qebûl bikî û ev nexweşî ji nabêna me derê. Resûlê Xweda ji Utbe re dibê kerem bike bêjî ey Eba Welîd. Utbe ê kurê Rebîe ji Resûlê Xweda re wiha dibêje, Birazcê min, eger tu bi armanca maldar û dewlemendbûnê vê dawê dikî, Em ê di nava xwe de ji te re mal kom bikin û bidine te, tê maldar bibê. Eger tu bi armanca serok û meznantiya me kê têxi dest xwe tu vî îşî dikî, werî em ê te bi serok û mezinê xwe kin. Bê îşêwira te em tu şixulî nakin. Eger ev nexweşiyek bi bi te re çêbûbi û yan jî cin mûselletî te bûbin û tu nikaribî xwe jê biparêzî, Were em ê te li tevê hekîm û tebîba bigerînin heta ku tu tedawî bibî. Pişt re Resûlê Xweda ji Utbe re dibê te peyva xwe xilas kir ey Eba Welîd. Utbe dibêje belê. Resûlê Xweda ji Utbe re dibê îdî tu li min guhdar bike ey Eba Welîd. Resûlê Xweda ji Qur'ana Kerîm Sûretê Fûsîlet ji Utbe ra dixûne. Dema ku Resûlê Xweda digihê ayeta secdê diçi secdê. Pişt ra dema ku digihê ayeta pazdeh, şazdeh, hevdeh û hîjda ku ev ayet jî ji ber ku heqî qebûl nekiribûn û tade li ehlê heqîqetê kiribûn, behsa felek û bobelatê hatibûn serê qewmê Ad û Semûd dikir. Resûlê Xweda van ayeta dema ku dixwûnê, Utbe destê xwe dide ser devê Resûlê Xweda û dibe ya Muhammed vî tiştî di heqê qewmê xwe de nebêj û vê nifirê li wan neke ya Muhammed. Bi rastî xelqê Mekkê Tevlî şîrga xwe jî zanîbûn ku tiştê pêxemberê Îslamê Muhemed aleyhî selam bibêjê muheqeq wê bicire. Piştî xwendina van ayetê îlahî, Resûlê Xweda ji Utbe re dibê Ey Eba Welîd, te li min guhdar kir û te dawa min fêm kir. Îdî hûn çi dikin û çi dibêjin, hûn zanin. Ji ber ku Utbe ereb bû, xwendina ayetê îlahî tesîr li Utbe kiribû. Rengî wî guhertibû û ew mest kiribû. Lewra sûretê Fusîlet li ser yekîtiya Xwedayê Teala, jiyana axretê, hatina wehyê û li ser pêxembertiya Resûlê Xweda disekinî. Û hem sûretê Fusîlet ji bo yê heqî qebûl nekiribûn û tade li ehlê heqîqetê kiribûn, felek û bobelatê hatibûn serê qewmê berê jî dida pêşçava. Da însan Jê îbretê bigirin û çav û guhê xwe ji heqiyê re vekin. Ji ber vê yekê Utbe bi rengekî guhertî û bi tirs ji ba Resûlê Xweda didirê û diçiba koma muşrika. Muşrik li Utbe dinerin, fêm dikin ku Utbe ne li ser rengê xwe yî berê yî bû. Muşrik li dora Utbe kom dibin, Û jê ra dibên ka te çawa kir? Te çi anî ey Eba Welîd? Utbe ji wan ra wiha dibêje, Ez bi Xuda sûn dixwim, peyv û gotinî tu caran min nedîtibû û nebihîstibû min ji Muhemed guhdar kir û min li ba wî dî. Wellahî peyvê Muhemed ne şîr, ne sihr û ne jî kehanet bûn. Wellahî ew gotinê min ji Muhammed guhdar kirî wê her bilind bibin û tu tiştek bi ser wan nakevê. Gelî Qureyşiya, werin tabiî min bibin û biya min bikin. Ka em ê îşê xwe ji da'w û doza Muhammed nînin û wî serbest bihêlin. Eger got miletê ereb zora wî birin ji xwe em ê bi rehetî jê xelas bibin. Lê got wî zora ereba bir û serdestî wan hat, ji xwe şeref û rûmeta wî ameyî û serok û meznantiya wî jî serok û meznantiya me yê. Li ser vî awayî Qureyşî henekê xwe bi Utbe dikin û jê re dibên Muhammed te jî xapandiyî û sihr li te çêkiriyî. Belê Utbe dibê wellahî hûn çi dikin bikin min fikra xwe ji we re got. Taxût û xwînmijê Mekeyî bê aqil zen dikirin ku wê bi teklîfa mal û meqam û seroktiyê pêxemberê Îslamê bisekinînin. Belê bi vî awayî Sunnetullah yanî adetê Xweda Ezze Wecelle carekî dî xuya dibû li bajarê Mekê. Lewra di her wextê di Nîşanê îman û teslîmiyeta ji Rebbê alemê rê, tehamula li hember derew, bêbextî û tahdayiya û neqebûlkirina teklîfa bi mal û meqam û seroktiyê ye. Nîşanê îman û teslîmiyeta ji Rebbê alemê rê, bê xewf û tirs tekoşîn û mujadela li hember zalim û taxût û xwedê nenasa, û emelkirina bi emr û nehyê Quranê nexasim bi sûretê Alî Imran ayeta sed û çar a yê. Umeyê kurê Xelef û Asê kurê Wail li hewşa Kabê li hev kom dibin û bi armanca Resûlê Xweda bisekinînin dixwazin pê re biştexilin. Ji ber vî qasî qasidkî dişînin ba Resûlê Xweda, ev qasid ji Resûlê Xweda re dibê ya Muhemed, eşrafê Mekê li hev kom bûnê û dixwazin bi te re biştexilin. Resûlê Xweda xwesteka eşrafê muşrika qebûl dike û bi hêviya ku wê ev eşraf îmanê bînin diçiba wan. Eşrafê Mekkê dibên ya Muhammed. Ji bo em wesîfa xwe yî merivantiyê bi cî bînin me gazî te kir, Ya Muhammed! Wellahî di nava ereba de tu kesî wekî te ku qewmê xwe ji xwe re kirî neyar û dijmin me nedîtiyê. Te zimandirêjaya bav û kalê me kir, te dînê me biçûk kir, te gelê me ji hev xist û te di bendî xiste nava me. Bi rastî tu tu caran netirsiyayî ji bo yixira kirina navêna me? Biner ya Muhammed! Eger tu vê dawê ji bo mal û milk dikê, emîn be heta tu bixwazê em ê mal û milk bidine te. Na eger ji bo serok û mezinandiyê bê, werê bê zehmet em ê te bi serok û mezinê mekêkin. Bêyî şêwira te em tu karî nakin. Eger ku tu ji bo yî keça vê dawê dikî, werî tu destê xwe deynî ser keça kê ji me, em ê bidine te. Na eger cin muselletî te bû bin û tu nikaribû xwe ji wan biparêzî, were heta tu rihet bibî em ê te li tebîb û hekîma bigerînin. Piştî ku muşrik peyva xwe xilas dikin, Resûlê Xweda ji wan re wiha dibêje, Gelî meriva! Ez ne nexweşekî wekî ku hûn dibêjin û ez nehatim îşandin ji bo ez dawa mal û meqam û seroktiyê li we bikim. Bi rastî ez ji bona we bi qasitî hatim îşandin. Xweda Kitab ji min re şandiyî ji bo ez we hişyar bikim. û mizgîna bi cenetê û tirsa bi cehnemê bide me we. Ji ber vê yekê ez we bi hinariya Rebbê xwe hişyar dikim û di vê riyê de ez şîreta li we dikim. Îdî hûn vê dawê qebûl bikin, li dinya û axiretê hûn ê kêfxweş bibin û hûn qebûl jî nekin û li hember derkevin heta ku Xwedayê Teala di nabêna min û we de hikm bike, Ez ê sebir bikim. Li ser vî awayî eşrafê muşrika dibe nia Muhemed, tu zanî welatê me welatekî kêmber, xelqê me xelqekî xizan û bêdevar e. Ya Muhemed, dua bike ji Rebbê xwe ji bo van çiya ji ser me bide alî, erda me rast bike û çem û rûbarnî, Wekî ê Şam û Iraqê bera ji me ra biherikîne. Rebbê te bav û kalê me yî di dewrê derbasbûyî da mirinê bira sax bike. Xaseten di nava van kalê me da bira Qûsayê kurê Kîlav jî hebe. Lewra Qûsay kalekî me yî zana û aqilmend bû. Em ê di heqê pêxembertiya te da sewala jê bikin. Ya Muhammed! Eger ku tu van xwestekê me bi cî bên û galê me yî sax bibin tesdîqa pêxembertiya te bikin, em ê jî îmanê bi te bînin û tesdîqa dawa te bikin. Piştî van teklîf û xwestekê muşrika, Resûlê Xweda dibê ey eşraf û serokê Mekkê, ez ji bo van tişta nehatime şandin. Tiştê ku Xuda min ji bo wê şandî ez ji we re dibêjim. Eger ku hûn vê dawê qebûl bikin, li dinya û axiretê hûnê kêfxweş bibin. Û hûn qebûl jî nekin, heta ku Xuda di navêna min û we de hukm bike, ez ê sebir bikim. Li ser van gotinê Resûlê Xweda, Muşrik dibê niya Muhammed. Wellahî îdî sebr û tehamula me li hember daw û mucadela te nema. Ji nuha û wa dijî ya tê me winda bikî û yan jî em ê te winda bikin. Pişt re muşrûk radibin û diçin. Bi rastî însanê ji dawe û baweriya xwe ne emîn bana wê qebûl bikirana ev teklîfê muşrika. Belê pêxemberê îslamê ji dawa xwe emîn bû. Îmanek got tirs nas nedikir û bi heyata vala nedixapiya bi xuda anîbû. Ji ber vê yekê bi mal û meqam û bi seroktiyê razî nebûbû. A muhîm jî Resûl nehiştibû tewhîd û şirk tevlî hev bibe. Çimkî şirk li ser esasê zulm û zor û fesadî ye, tewhîd jî li ser esasê edalet û wekheviyê hatiye avakirin. Ne şirk tewhîdê û ne jî tewhîd şirkê tehamul dike. Muşrikê Mekê jî baş dizanîn go Resûlê Xweda bi van teklîfê vala naxapê. Belê ev hîkmeteke îlahî bû. Deqene tarîx îftira û bêbextiyê go li Îslamê û Misilmana tê kirin derxi meydanê. Muşrikê Mekkê ji bo yin nexweşiya nabê naxwe û Muhammed aleyhî selam rakin, rojkî cardî li hev kom dibin û ji Resûlê Xuda ra wiha dibêjin, Ya Muhammed! Heta ku tu razî bibî, em ê mal û milk bidine te. Pîreka ku tu biecîbînî em ê li te mar kin û di tevê îşê xwe de em ê li pêy te werin. Bes tê dev navêje îlahê me. Ya Muhammed! Eger ku tu van teklîfa jî qebûl nakî, tiştekî ku me û te razî bike me ji bo te anî yê. Ya Muhammed! Ji niha û wa de, Werin salekê hûn ji pûtê me Lat, Menat, Hûbel û Uza re ebdîtiyê bikin û salekê jî em ê ji Rebbête re ebdîtiyê bikin. Li hember van xwestekê muşrik a beriya ku Resûlê Xweda bipeyivê, Xwedayê Teala sûretê Kafîrûn nazil dike. Mana vî sûretî ev e, Bibêje gelî kafira! Tehamula muşrika tucaran li hember hinariya Quranê tun e. Ji ber vê yekê kafir û muşrik ji xwendina Quranê her dem aciz in. Eshabê Pêxember aleyhîsselam roşkî li hev kom dibin û di nava xwe de bi hev re diştexilin. Eshab ji hev re dibên wellahî heta îro tu kesî ji me li hember koma muşrika heşkere Quran nexwendiyê. Îdî bes e ev zillet. Divê ku hinek ji me li hewşa ka bê û bi dengekî bilind Quranê bixwîne. Ji Eshabê Kîram, Abdulahê kurê Mesûd, dixwaze heşkere û bi dengekî bilind li hember dujmin û neyarê Îslamê Quranê bixwîne. Dibi sibe, Hezretî Abdulah radîyallahu anhu, diçe hewşa Kabê, bi dilkî şewat, û bi dengî bilind sûretê Er-Rehman dixwîne. Dengê qêrîna Quranê diçi dijmin û neyarê Îslamê. Dijmin û neyarê Îslamê li hember dengê Quranê har dibin û bi hovîtiyek mezin êrîşî ser Abdullah dikin û heta ku Abdullah ji hiş xwe diçe lê dixin. Jixwe Ebû Cehil bi guhê Ebdullah digirî, wî bilind dikê, guhê wî diqeleşê û xwîn dikê. Pişt re Hezretî Ebdullah diçiba Resûlê Xweda. Resûlê Xweda bi halê Hezretî Ebdullah mehzûn dibê, belê di vê kêlîkê de Cebraîl aleyhîsselam tê ba Resûlê Xweda. Cebraîl aleyhîsselam bi halê Hezretî Abdullah dikene. Resûlê Xweda dibe ya Cebraîl, hîkmeta ku Abdullah digirî û hûn jî dikenin min fêhm nekir. Belê Cibrîlî Emîn dibe ya Muhammed di pêş de tê fêhm bike. Bi rastî ev hîkmeta îlahî di herba Bedrê de xweşanî dide. Lewra Hezretî Abdullah nikarîbû tê keta nava herbê. Ji ber vê yekê bi emrê Resûlê Xweda li nava birîndarê muşrikayî di meydana herbê de ketibûn digeriya û ew temam dikirin. Hezretê Ebdullah di nava birîndara de leqayî Ebû Cehil dibê û bi remê xwe yî ko Ebû Cehil temam dike. Serê wî jê dikê, du benika davê guhê wî û serê wî li pey xwe dikişînê û diçi ba Resûlê Xweda. Cebraîl aleyhîsselam dîsa bi vî halê Abdullah dikenê û hîkmeta godrojê Mekkeyê dikenî bû derdikevin meydanê. Bi rastî di temamê tarîxa de ehlê îmanê bi sebr û xebatê gihaştine armanca xwe û bi Ebû Cehla re hesab dîtine. Ji xwe lêdana muşrika çavê Abdullah netirsandibû. Çunkî Hezretê Abdullah bi buhayê mirinê berî dabû xwendina Quranê Ji bo yi Kîtaba Xwedayê Teala xwendibû lê dan li layîqê Abdullah hatibû dîtin. Tu sûcê Abdullah tune bû. Hew sûcekî wî bi tenê hebû. Ew jî ku Qur'ana dixwend pê emel dikir. Gelî guhdarê hêja, bi rastî torinê Welîd û Ebû Cehla îro jî neyartiya xwe yî bi Îslamê û Muslimanan re dewam dikin. Îro jî ji bo Mucahidê Îslamê bi terorîstî bidine naskirin, bi emrê Yahûdî û Flaha li hev kom dibin û planê şeytanî çêdikin. Torinê Welîd û Ebû Cehla riya wan dimeşînin. Belê me Musulman a. Me Musulman a bi rastî riya Ebû Bekir, Bîlal,